вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці прыкмета сённяшняй беларускай культуры не так проста разабраць што важнае а што не што галоўнае а што другаснае ось чаму як да індыкатара я зноў звяртаюся да тэмы вільні Нагодаю гэтым разам стаў зборнік гістарычнай літаратуры бацькаўшчына названы ў анатацыі своеасаблівай анталогіі пра беларускую вільню і укладзены паэтам сергеем панізнікам у дзяржаўным выдавецтве юнацтва. Гэта яшчэ не анталогія ў дакладным сэнсе слова, а зборнік матэрыялаў. Тут сабраныя творы розных жанраў і аўтараў, якія не з'яднаныя адзінай эстэтычнай канцэпцыі. Іх лучаць згадкі вільні і арыентацыя на сярэдні і старэйшы школьны ўзрост. Выглядае, што ўкладальнік і не ставіў задачу адбору паводле тых ці іншых прынцыпаў, а меў на мэце сабраць максімум тэкстаў прысвечаных вільні адбор калі прысутнічае тут дык я назваў бы яго стыхійным што характэрна сёння для ўсёй беларушчыны і ў першую чаргу гэта тычыцца ідэалігізаваных твораў савецкага часу гэта сур'ёзная праблема да якой у нас яшчэ не прыдумана універсальнага вырашэння Такім чынам у сённяшняй перадачы мы будзем гаварыць пра гэтыя вось праблемы, пра эстэтычную канцэпцыю віленскай анталогіі і пра тое, якім чынам усё гэта вырашаюць нашы суседзі, палякі і літоўцы, якія нароўні з намі прэтэндуюць на засваенне віленскай спадчыны. Пачну з самой назвы гораду. У кнізе Сергея Панізніка ўжываюцца два варыянты: уласна беларускі вільня і так званы афіцыйны вільнюс кажу так званы бо ў кантэксце беларускай дзяржавы і нашага нацыянальнага адраджэння ён нічым не апраўданы і выкарыстоўвацца не мусіць такая назва старой сталіцы з'явілася ў бсср у 1939 і носіць чыста каляніяльны характар Акурат у 39-м Сталін вырашыў, што вільня будзе не беларускай і не польскай, а літоўскай. Гэта значыць, што і беларусы, як і іх старэйшыя браты расейцы, мусяць сваю старадаўнюю сталіцу, апетую ў вершах найлепшых сваіх паэтаў, называць на літоўскі манер вільнюс. Такую назву гораду прынялі ўсе народы, якім гэты горад генетычна чужы. Палякі, да прыкладу, ніколі не адмаўляліся ад свайго наймення вільно. Зрэшты, і літоўцы ніколі не змянялі свае ўласныя назвы як вільні, так і іншых беларускіх гарадоў. Горадню завуць гардзінас, наваградак Наўгардукас і гэтак далей. І толькі мы з усіх народаў, якім належыць віленская спадчына, апынуліся сярод тых, якім яна не належыць. Гэта значыць адмовіліся яшчэ можна зразумець чаму мы гэта рабілі за савецкім часам пад прымусам але сённяшняе адмаўленне добраахвотнае генетычнае паходжанне выразна бачнае ўжо нават у паводзінах гэтых двух словаў вільня і вільнюс першая ці то рахманая ці настолькі затурканая што ніяк не праб'ецца ў сучаснасць і не стане афіцыйным а вось другое па-ранейшаму агрэсіўная драпежная захопніцкая яно для нас нават не літоўскае, а расійская, маскоўская, крамлёўская. Паважаны Іван Шамякін без ніякае заднія думкі піша, што Янка купала і Чурлёніс жылі ў адным доме ў вільнюсе. А жылі ж яны там, калі яшчэ слова такога не было вільнюс і калі самі літоўцы называлі горад вільняй. Да чаго гэта агрэсія прыводзіць вядома да адчужэння і няма нічога дзіўнага калі беларускі школьнік задумляецца над пытаннем якой гэта трасцы скарына друкаваў свае кнігі каліновскі падымаў паўстанне а нашаніўцы выдавалі першую газету і ўсё ў тым вільнюсе а вільнюс той у пашыраных уяўленнях прыбалтыка ці то літва ці то латвія невядома дзе дарма што насамрэч сто восемьдесят кіламетраў ад менску бліжэй за любы беларускі абласны цэнтр зусім шчыльна да праблемы назвы прымыкае праблема савецкай спадчыны не думаю што сучаснага школьніка прывабіш расповедам пра камсамольскае юнацтва шчымлівую дружбу максіма танка з альбінасам жукаўскасам ці жывую плынь братэрства у чыста савецкім стылі Ды да і навошта калі вільня была і застаецца для беларуса найперш горадам таямніцаў А ў кантэксце ялейная дружбы, як раскажаш пра дзікунскія казачыя набегі, пра голы брук на месцы магілы кастуся каліноўскага або пра загадкавае забойства францішка Аляхновіча ў часе мінулай вайны. І самае галоўнае, як выхаваеш у беларуса адчуванне таго, што гэта і ягоны горад. Аднак вернемся да савецкіх тэкстаў. Цэлы пласт такіх твораў распавядае пра камсамольцаў на лукішках, пра бальшавіцкія атакі, рэвалюцыйны парыў і падобнае, што наўрад ці будзе сённяшнім школьнікам успрымацца адпаведна з жаданнямі колішніх аўтараў. Тут сама і падкрэсленая бесканфліктнасць. Падкрэсленая, бо сапраўдныя перапіты адыходу вільні да літвы ў гэтым кантэксце ніяк не праглядаюцца гэта адна пастка. Другая у савецкіх тэкстах замоўчваецца вялікае мноства віленскіх імёнаў, падзеяў і адрасоў абсалютна важных для нашай культуры. Трэцяя пастка ў тым, што сучасны ўкладальнік усё адно выступае цэнзарам для савецкіх твораў. Вось чаму да прыкладу ніколі не патрапіць у падобнай анталогіі верш у ладзіа дубоўкі камсамолка Ганна або сёмая гадавіна паўлюка труса з яе ўтапічнай сусветнай рэвалюцыяй прыйдзе час і пад сцягам свабоды павяншаецца з нёманам вісла і над вільняй заззяе пагодай хай панурыя хмары не віснуць не трапляе ў анталёгі і рэвалюцыйны верш мехася чарота атаман не трапляе нават верш самога янкі купалы дарэчы неабыякі бо купала прысвяціў яго свайму паэтычнаму спарышу якубу коласу стуль паляцім мы да вільні дзе хлебы соль дзялелі спольна і ўсё агледзім вокам пільным у вільні ўжо савецкай вольнай гэтыя прыклады я прывёў хоць бы для таго каб паказаць што вершаў у якіх згадваецца вільня у беларускай літаратуры вельмі шмат і адбіраючы іх паводле эстэтычных прынцыпаў мы найменей возьмем якраз савецкія спадчыны хоць гэткі падыход яшчэ не здымае праблему дзеля прыкладу прывяду страфу з хрэстаматыйнага верша максіма танка я гэты горад знаю з даўніх дзён і кожны раз мне новыя старонкі Суровай былі адкрывае ён, запісаны на камне вежаў звонкіх. І я чытаю пыльныя радкі, у якіх вітае светлы дух скарыны, і ўстаюць мінулыя вікі і слаўныя краіны гадавіны. Вось абеліску зняўся як прамень над чарняхоўскім над магілай паўшых. І словы Сталіна палаюць ночы дзень аб дружбе брацкай і аб славе нашай. Ясна, што пасля два з'езду танк не мог пакінуць у вершы Сталіна час быў такі. Але сёння мы бачым, што гэтыя радкі зусім не супярэчаць эстэтыцы ўсяго твору і кажуць нам пра тое, што стаўленне да паэзіі не мусіць дыктавацца зменамі ў кіраўніцтве ЦК КПСС або развалам ССР. І менавіта такі мусіць быць падыход да беларускай савецкай літаратуры эстэтычны заўважыў што ўсе вершы якія гучаць яшчэ прагучаць у сённяшняй вострай браме у зборнік бацькаўшчына не ўвайшлі увогуле калі збіраць усё так ці інакш датычная вільні ў беларускай культуры дык выйдзе не адна кніга не адзін том У гэтым сэнсе кніга з сэрай бацькаўшчына карысны пачатак. Тут, на маю думку, шмат лішняга альбо не надта якаснага або і недатычнага ўласна вобразу вільні. Аднак звярнуў увагу на тое, чаго не стае. Шкада, што ў зборнік бацькаўшчына не трапіў верш алеся гаруна, які называецца дні. Жыву на чацвёртым паверсе ў гатэлі, саўсім не выходжу, бочуюся хвора, праседжую дні пад вакном у фатэлі. Сягоння, учора, заўчора, ні дум не пачуццю. Праз дым цыгареткі за шыбамі вочы ўвесь дзень на папасе. У тумане там ловяць касцёлаў сальветкі, дым з комінаў, часам сход галак на дасе. Драты тэлеграфу вісяць у паветры, між імі калмацяцца тучкі капрызна запаў небасхіл у валавяныя нетры, далёка над грудай панараў вялізнай. Часцей за ўсё попадаецца воку насупраць в акно ад гары. Стыль барока крыху не пакоіць. Наогул жадніны праходзяць прыемна. Не крыўдна, няўцешна. Сяджу ў фатэлі, занятак ядыны шаптаць. Усё добра, всё добра. Усё добра хоть смешна, так людзіш, з'яўляецца зрана дзяўчынка. Прыбраць пан позволіць? Так, але прыбраць. Гарбаты прынесці з цытрынай, з цытрынкай і потым газеты. Газет жа шмат браць. Дзве возьмеш. Праз хвілю гатова гарбата, праз пяць хвіль звычайна прыходзяць кур'еры, праз квадранс прыбрана. Ці ў будні, ці ў свята, у дзесяць за ёй зачыняюцца дзверы. І больше не трывожыць да самай вячэры ніхто не трывожыць. Так добра, без меры. У падборцы Сергея Панізніка Наталля Арсеннева прадстаўленая вершамі, што пісаліся ў вільні, але самое вільні ніяк не тычацца укладальнік абмінуў тыя творы якія самі просяцца ў такі зборнік восень у вільні месячнай ночай вечар у вільні светла спакойна лёгка бясконца грэе і лашчыць вясенняе сонца сінія далі вымгленні густой лес прадвачмі вырастае сцяноя снег між кустамі між пнямі бялее ветрык вясенні жартуючы вее з поля дзе густа чарнее зямля з поля дзе сёння пануе вясна там дзе з блакітам зліваюцца далі горы палоскаю сінее ўсталі место там недзе між гор залягло у дымцы хавае сваё хараставое звоняць вельмі лячутна. І гукі сэрца чапаюць знаёмыя мукай. Ціха. А тут паміж соснаў старых уб'ецца дарога да елак густых, Уецца знікае і зноў выбягае, поле і снег у кустох агібае, уецца лагчынка і дзеце не ляжаць, Сосны, дзе ў сіняе неба глядзяць. Ціха, всё ціха заплюшчыўшы вочы, тут бы на сонцы сядзела да ночы. Твар прылажыла б да цёплай зямліцы, слухала б грука та вясенні, крыніцы, слухала б тое, што ветрык пяе, Всё, што гавораць душы абы вясне. Светла, спакойна, лёгка бясконца, Грэя і ласкае вясенняе сонца. не буду спыняцца на вялізных паэмах з метрака бядулі якія не ўвайшлі ў зборнік магчыма гэта і не прынцыпова або нават справа густу хоць паэма віленскія помнікі на маю думку акурат для школьнага веку А вось у нізцы ўладзіміра жылкі прапушчаны зусім маленькі але абсалютна неабходны твор это ўласна ягоны запавет з паэмы тэстамент Бывай мой ранак срэбраросы, бывай мой дзень, клапот, пакут. Прайшоўшы свет раздзетым босым, пора падумаць і пра кут. На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут, сачыць муць мой спакой найпільней, муры старой каханай вільні твора ў янкі купалы ў новую анталогію абавязкова мусіць увайсці верш лірнік вясковы памяці ўладзіслава сыракомлі над вяллёйце сталіца была гедэміна на магілках што роса завуцца курганок там убачыш пакрыты дзярнінай над дзярнінай бярозкі трасуцца гэты верш і гэты матыў унутрана ядная віленскага купалу з жылкавым запаветам з арсеннівай якая пісала манюся тут сваю апошнюю зару я сустракаць адсюль пайсці адвечным шляхам а таксама з танкам што хацеў менавіта тут знайсці спакой і вечны свой прытулак унутраны матыў найлепшых беларускіх паэтаў іх жаданне застацца ў вільні навечна дае падставы не толькі для лягічных высноваў але і яднае іх у своеасаблівы ансамбль салістаў чым зрэшты і мусіць быць віленская анталогія згаданыя вышэй вершы жылкі і арсенневай я б назваў акварэльнымі або імпрэсіяністычнымі Гэта таксама наш паэтычны скарб, пачатак якому паклаў Масім Богданович. Але тут не стае Масіма танка з ягоным вершам у панарах. плачуць калёсы за бродам, Нізка звіс неба сіні дыван. Цераз ноч на агонь мой з усходу драмадэраў ідзе караван. Ён мінае даліны сівыя, каб шлях зорны з вачэй не згубіць. І ўдаль цягнуцца доўгія шыі і чарнеюць крутыя гарбы. Эй, з усходу ўжо шлях залаціцца! не мінуць вам да сонца граніц беларускіх зямель і крыніцаў ці ж не лепш затрымацца спачыць Оось палае ўжо золак пажарам і на месцы дзе быў караван бачу я верхавіны панараў выступаюць праз шэры туманта між іншым віленскі акварэлізм як з'ява беларускай паэзіі нікуды не адзеўся ён жывы у гэтай плыні і сёння нараджаюцца вершы пра гэта сведчаць творы нашых сучаснікаў тацяны сапачы алега мінкіна вось адзін з такіх мінкінскіх вершаў у далі скрыгатанне і грукаты хрумст малацельні, што нашым завецца жыццём дастае да нутара, адно застаецца. Нырнуць у абдоймы да віліні, Уплынь яе вулак у ціхую завад з двара. І мроіць, што скрыгат далёкі, нічога не значыць. Хадзіць па кавярнях і крамках някіткіх цішком, пах кавы ўдыхаць слухаць водгулле крокаў і бачыць бурштынавых пацерак цёплае зянне за шклом віленскія акварылісты ад богдановича да мінкіна на маю думку мусілі б складаць галоўны раздзел анталёгіі наступны аб'яднаўчы матыў гэта вандроўка наведванне падарожжа славуты дядзька ў вільні коласа генетычна ўзыходзіць да звярынца адама гурыновича і раз еду я ў вільню адведаць сынка францішка багушевича але ж у гэтай з'явы быў свой працяг гэта паэма мехася машары падарожжа у трыцатыя гады мінулага стагоддзя паэт прыязджае ў вільню і крок за крокам апісвае сваё знаёмства з горадам вось адна з ягоных высноваў у О вільня, ты для нас не матка, і мы як пасынкамі тут з тваіх муроў палацаў гладкіх займаем мы апошні кут. І хоць мы кутнікі ў хаце, з якіх смяецца гаспадар, але тут маем шмат багацця і зніча нашага аўтар. І ты сама з мінулай процьмы ты помніш нас, беларусоў каменнымі сваімі вочмі глядзіш на нас з сівых часоў. Мы не прыйшлі сюды з-за мора, твой воўк жалезны з нашых пушчаў, забрыў прарочыць гэтым горам, што ты тут вырасцеш магучай. Цябе карміла наша поле і будавалі мазалі. Усе нашы радасці і болі калісь супольнымі былі цяпер ты іншай стала іншай глядзіш на нас як на прыблуд мы непатрэбнаю і лішняй мне шощу сталі табе тут але ці хочаш ці не хочаш ці як глядзі ці не глядзі яшчэ пабачыць твае вочы як будзем тут і мы людзьмі прыліў сялянскі з-за гораў у твае муры прыбоем б'е о вільня мы яшчэ паспорым не раз з табой і за цябе у Яшчэ адзін раздзел анталогій аб'яднае вершы, прысвечаныя вострай браме. Іх шмат і ў чыстых, так бы мовіць паэтаў і ў паэтаў святароў Казімера сваяка, Андрэя Зязюлі, асобны раздзел маглі б скласці і творы пра касцёл святой ганны сярод сучаснікаў у кнізе бацькаўшчына я не знайшоў карыфея ў паэзіі максіма лужаніна і алеся разанова між іншым сучаснікі упісаліся б у раздзел пад умоўнай назвай пакідаючы вільню або згадваючы вільню разам з паэтамі эміграцыі І тут зноў знайшлося б месца вялікім нізкам арсеннівай і салаўя вершам кавыля козы рады іншых. Гаворачы пра анталогію віленскай паэзіі ўжо не першы год, мы ўсё адно толькі пачынаем, робім першыя крокі. Пра гэта сведчыць і параўнанне з падобнымі анталогіямі па-польску і па-літоўску. У мяне пад рукой другое выданне паэтычнай анталогіі тобе вільно сабранай 10 гадоў таму і выдадзенай у беластоку яе аўтары пачынаючы ад міцкевіча і сыракомлі і сканчаючы нобелеўскім лаўрэатам чэславам мілашам і паэтамі сённяшняй віленскай польскай дыяспары з паміж літоўскіх анталогіяў мне згадваецца альбомнага фармату зборнік літоўскага фальклору пра вільню А летась выйшаў грунтоўны на 500 старонак том сярэднявечных хваласпеваў сталіцы вялікага княства. Усе творы тут падаюцца ў арыгінале, на лаціне і ў перакладзе на літоўскую. Ёсць вялікая прадмова і навуковы апарат. Падумалася, што з гэткім самым поспехам такая кніга магла выйсці і па-беларуску, бо гэта спадчына, якая належыць і нам таксама але ў немагчымасці такога выдання нібы ў люстэрку і наш цяперашні ўзровень самасвядомасці і стан акадэмічнай навукі ды да і наша яшчэ толкам незразуметая дзяржаўнасць літоўскі фундаментальны том называецца прывітанне вільні ён падрыхтаваны інстытутам літаратуры і этнаграфіі віленскага універсітэту у выданне вартае асобнай вялікай гаворкі. Што да краязнаўчых зборнікаў правільню, дык яны па-літоўску выходзілі яшчэ ў міжваенным часе, Ка літоўцы не тое, што галавой давільні жылі, але падпарадкоўвалі ўсю дзяржаўную ідэалогію гэтай мары, адабраць у палякаў сталіцу, якую лічылі непадзельна сваёй. Мы толькі ў пачатку гэтага вялікага культурніцкага шляху і да анталёгіяў сярэднявечнай паэзіі нам яшчэ бадай не блізка. Тым не менш з рух адбыўся. Першая кніга, укладзеная Сергеем панізнікам, выйшла. Магчыма, сённяшняя гаворка стане пачаткам другога наступнага кроку.